Pirmoji karalių knyga, 17 skyrius. Elijas iš Giliado Tižbos tarė Ahabui, kaip gyvas viešpats, Izraelio dievas, kuriam aš tarnauju, ateinančiais metais nebus nei rasos, nei lietaus, nebent man paliepus. Viešpats kalbėjo jam, sakydamas, Eik iš čia ir pasislėpk prie Kerito upelio, priešais Jordaną. Gerk iš upelio, o varnams aš įsakiau aprūpinti tave maistu. Jis nuėjo ir darė, ką viešpats buvo jam įsakęs. Jis apsistojo prie Kerito upelio, priešais Jordaną. Varnai atneždavo jam duonos ir mėsos kas rytą ir vakarą o iš upelio jis atsigerdavo. Po kurio laiko upelis išdžiuvo, nes krašte nebuvo lietaus. Viešpats kalbėjo jam, sakydamas, eik į Sareptą, Sidono krašte, ir ten pasilik. Aš įsakiau vienai našliai tave aprūpinti. Jis nuėjo į Sareptą. Prie miesto vartų jis pamatė našlę, rankiančią malkas. Elijas kreipėsi į ją. Atnešk man truputį vandens atsigerti. Jei einant, jis dar šūktelėjo. Atnešk ir duonos kasnelį. Ji atsakė, kaip gyvas viešpats, tavo dievas, nieko neturiu, tik sauja miltų statinaitėje ir truputį alėjaus puodelyje. Štai, pasirenku truputį malkų. Parėjusi, paruošiu savo ir savo sūnui valgį ir suvalgę jį, numirsime. Elijas jai atsakė, nebijok, parėjusi padaryk, kaip sakei, tik pirma iškepk mažą paplotėlį ir atnešk jį man, o savo ir sūnui paskui iškepsi. Nes viešpats, Izraelio dievas, sako, miltai statinaitėje nesibaigs ir podelyje aliejus neišseks iki tos dienos, kol viešpats duos žemį lietaus. Pareijusi namo, ji padarė, kaip Elijas sakė. Ir valgė ji, jis ir jos namai kasdien. Statinaitėje miltai nesibaigė ir aliejus podelyje nesumažėjo, kaip viešpats ir sakė per Eliją. Po šių įvykių susirgo tos moters šeimininkės sunus. Jo lyga buvo tokia sunki, kad jis liovėsi kvepavęs. Tuomet įtarė Elyjui, ką tu turi prieš mane, Dievo vyre. Ar tu atėjai priminti mano kaltes ir numarinti mano sūnų? Jisai atsakė, duok man savo sūnų paėmęs jį iš jos, užnešė į aukštutinį kambarį, kuriame gyveno ir paguldė savo lovoje. Jis šaukėsi viešpaties sakydamas, Viešpatie, mano dieve, argi našliai, pas kurią aš gyvenu, tu siūsi nelaimę, numarindamas jos sūnų. Po to jis tris kartus išsitėse ant vaiko ir meldė. Viešpatie, mano Dieve, meldžiu, te sugrįžta šio vaiko siela į jį. Viešpats išklausė Elio maldą. Vaiko siela sugrįžo į jį ir jis atgijo. Elijas, paėmęs vaiką iš aukštutinio kambario, jį nuvedė žemyn ir atiduodamas jo motinai tarė, žiūrėk, tavo sunus gyvas. Moteris atsakė Elijui, Dabar žinau, kad tu esi Dievo vyras ir kad viešpatės žodis tavo lūpose yra tiesa.